Astapenean uste ginuen estatuei erakutsiko ginuela nola egiten jaltzen, baina estatuak ez dute batere elkartasunez eta manera koordinatu batean erantzun. Euh, euh, Beti espero dugu eta borrokan gira estatuen erreakzio batentzat. Eta euh, askatasuna, berdintasuna eta anaitasunean oinarritutako Europa baten alde. e fraternite.